söndag. Det är sånt där avsnitt igen. Ett mysavsnitt med, med läsk och chips och söndagshäng. Kall ehm, folköl. Kall folköl. Mm. Ehm, lite partkänsla i alla fall. <laughs> Jag sitter här med två stycken eh, radioproffs podcastproffs kan man säga. Eh, Sanna Berg. Kan man jag, verkligen säga det? Jag är väldigt förvånad och skeptisk min. Uh. <laughs> Hej Sanna. Hej. Uh, vadå, tycker inte du att du är proffsig? Jo, det gör jag nog ändå. Ja. Uh bra. Hur, hur mår du idag? Känner du dig som ett proffs? Eh, nästan. Ganska bra mår jag. Lite bakis Lite så ja. Mm. Men det är ju bra. Jag tror mm. att det är, mm. det är, det perfekta tillståndet att vara i när man ska spela in. Mm. Du är nog uh. proffsigast i Vad blir det för rap? Sanna? Är jag proffsigast? Ja. Åh, oh, tack så jättemycket. Ja, men där, där fick vi <laughs> presentationen. Uh, eh, vad blir det för rap, Sanna Berg, och vad blir det för rap, Hugo Vittor, för här idag? Hej. Hej. Uh, vi saknar ju en tredje kompanjon. Mm. Vad, gör, vad gör Petter? Petter Hallén är på kollo. Precis, han kunde inte vara med. Han var på kollo. Vad är det för kollo? Ett rap-kollo? Det... Ja, vi säger så. Nej, jag vet inte exakt. Han jobbar i alla fall. Han är inte ett barn på kollo. <laughs> Nej, <laughs> ständigt på kollo i, i sitt huvud. Ja. <laughs> ja, men vad synd att han inte kunde vara med. Men två tredjedelar, vad blir det för rap, känns ändå fett. Mm. Eh, yes. Varför har vi inte gjort det här innan? Mycket bra fråga. Jag har ju faktiskt fått vara med i e podd. Ja, eh, pratat Instagram. Men det tog lite drygt ett år för, ja. för mig att bjuda in båda er. Det är kul att vara här alltså. Bra. <laughs> Det blir väldigt mycket rap idag, mm. kan mm. man säga. Uh, vi börjar med en gemensam favorit. Den här låten, man, en, en liten varning är att det här är, den är söndertaggad, det här är Radio RIP. Uh, vi kör inte med några så kvalitetsgarantier i den här uh, Inga podcasten. problem för mig. Bra. <laughs> det är Tink. Vi kör. Yeah, Get in tune, stupid, stupid. all day. It's that world premiere on GCI. My girl taking in the building. No, we could work that out. Maybe we should work that out. Maybe we should work that out. You know we could work that out. no time to buy. section, flowing like 30 sometimes in a row. You ain't gotta lie, it's going on five. And if you ain't in my bed, then you layin' with a Get in tune, stupid, stupid, I don't feel none of that. Like I'm numb to the pains and I'm done with the game, but I'm still here running back. Cause I already know yet. Hold on, hold on, hold on. Tink, Tink, what you doing, Tink? This is so serious right now. You see, I'm repping Shy Town to the death of me, DJ Moondog. Get in too stupid, stupid. Baby, don't tell nobody. Yeah, I know what you're saying is Shout my brother SB. Baby, don't nobody. Shout the lyrical. No. Shout my elevator.com fan. What's up? Don't me off in front of company. Uh, no, we could work that out. Maybe we should work that out. Baby, we should work that out. You know we could work that out. only don't nobody. Talk to us on that Twitter, official underscore Tink at DJ Moondog. Let's get it. Protection like 30 sometimes in a row. You ain't got a lie, it's on five. And if you ain't in my bed, then you layin' with a hoe. that love, love. I don't feel none of that. Like I'm numb to the and I'm done with the game, but I'm still here running back. Get in tune, stupid. Baby, don't tell nobody. Yeah, I know what you're saying is the truth. I think tonight I'm gonna go back for five Baby, times. Maybe six, I don't know, but Alltså jag åker inte med den här DJn mer. <laughs> Vad den hette DJ Moondog. Ja, jag tror att det kanske var han det. Han radiopratare. Han kan ja. konsten att förstöra en låt. Eller Verkligen. Ja. Han eh, hade för mycket kompisar han ville prata om också. <laughs> Men ni vet ibland när man skannar internet och så dyker det upp så här namn mm. tillsammans. Eh, så man bara, nej men den här, den här låten måste jag bara lyssna på. Uh, Jeremiah Tink känns som två sådana där buzznamn. Mm. Alltså sådär att man mm. vet att det är bra innan man ens har Exakt. lyssnat på låten. Ja, verkligen. Och vi har verkligen liksom letat och letat och letat för att hitta någon slags vettig mp3 att spela. Mm -mm. Men det kändes, för, det kändes för konstigt att inte få med en liten bit av den här idag. Mm. Extremt bra. Han ni liksom uppfatta någonting av eh, känslan i den? Mm. Alltså jag älskar ju det här, jag älskar ju Tink. Mm. Jätte, jättemycket. Jag tyckte och, det eh, funkade jättebra tillsammans med honom ja, också. verkligen. Men också, jag tycker att, för nu är det som att hon har börjat göra mer och mer R&B känns det som. Alltså hela hennes senaste mixtape var ju bara R&B till mm. exempel. Och hon gör ju det jätte, jättebra. Men jag hoppas verkligen att hon inte slutar rappa. Jag det gör hon ju också väldigt bra. Jag tycker det känns som att hon har blivit väldigt proffsig nu. Aa. Nu är allt hon släpper så hög kvalitet. För att, mm. eh, I början var hon ändå en så ung mixtape-tjej typ, som eh, inte nödvändigtvis eh, hade liksom kvalitet på varenda låt. Liksom. Mm -hmm. Eh, jag har alltid haft känslan av att hon är den, här största, den med störst stjärnpotential. Mm. Eh, jag Chicago. tror det också faktiskt. Eh, och nu, så, <clears throat> nu så jobbar hon ju med Timbaland också. Oj då. Nej! Exakt! Mm. Så att, vi får väl se vad som händer med den där stjärnpotentialen. <laughs> ja, den dödskyssen. Ja. Mm. <laughs> Eller det mm. behöver det väl inte vara. Men... Nej, men risken finns ju om man kollar på hans track record. Ja, Åh gud, jag tänker på den här... Och du Michael ser så Jackson. oroad ut ja, väldigt, väldigt oroad. Nej, jag bara tänker på den här nya Michael Jackson-samlingen ja, ja. där folk har gjort versioner på hans låtar. Och de, så här, nu har vi samlat de frä, så här, nu ska vi göra ett uppfräschat sound på de gamla coola Michael Jackson-låtar. Och så är det bara så här mm. Timbaland och andra ja. gamla tråkgobbar. ja. ja, ja. Eh, vi håller tummarna för Tink. Ja, eh, verkligen. för att vi håller tummarna för att vi kan hitta den här låten i en slags eh, spelbar mm. b <laughs> Förlåt alla lyssnare för att ni fick eh, DJ Moondogs eh, ljudeffekter i örat. Um, Sanna, mm. du ska lyssna på din första låt. Mm. Vad blir det? Vi ska stanna kvar i Chicago och det är Dreezy som har gjort en remix på Chirac, Nickys eh, senaste låt. Hit a pills on 87, get a fat piece with some mouth sauce. Thought top while I'm hitting blocks, I feel like the rack, knocking mouths off. Bitches silly coming in my city when they knowin' really they ain't fucking with me. Spinning like a simi, gotta hit it with me. I be rolling sticky, that be thick as nigga. Got your nigga with me, left him with a hickey. Wanna hit, but he ain't even get a quickie. Switching niggas when I'm feeling picky. Only rat I'm fucking with is Mickey. I'm the truth, that's a fact. I was really born in Chirac. I done chopped it up with some real niggas, and the next day they got whack. I don't have manners and I'm a star like astrology. Double life, Hannah to yo nigga, band up, and then when he breaking apologize. You my enemy, it ain't no compromise. Niggas missing when it's drama time. Money coming, yeah, it's common time. Got the game all traumatized. Make a rap bitch commit suicide. Say my name, that's Dreezy. Now I need to get the wheezy. Soon as you step a foot in Chirac, you'll feel uneasy. I'ma need a red drop top, cherry on top like a Sunday. Putting my team on the map, I wouldn't turn on them like a runway. The city saying I'm next up. Tell a bitch get a checks up. Really though, I'm verified. Tell that bitch get a checks up. Got a Dreezy. Dreezy. Chirac. Mm. Eh, det begreppet, har det funnits innan uh, Nicky-låten? Ja. ja, det har det väl. Ja, oh ja. Jag vet inte hur känt det har varit, men vi har känt till det. <laughs> ja, det, jo, men det eh, kommer ju från att Chicago ett år hade högre eh, murder rate mm. än Irak. Just det. Mm. Ja, läbbigt ställe alltså. Mm. Hur, ja, verkligen. Ni som verkligen är så här, die hard äh, eh, rap-fantaster, eh, äh, eh, är ni sugna på att åka till äh, Chicago? Kanske Trots om man hade så här förbokad intervju eller någonting skulle jag inte kunna hålla mig undan. Typ. Nej. Men ja, jag, nej, jag vet inte. Så jag kan absolut tänka mig det, men det är väl inte överst på listan av rapstäder jag skulle vilja åka till kanske. Vilke, vilken stad är det då? Mm, Atlanta såklart för att leta upp Young Thug. <laughs> Vad annars? Lite varmare också. ja, precis. För mig är det nog New Orleans ändå, fortfarande. Mm. Men också för att det verkar vara eh, en härlig stad utöver rappen. Mm. Eh, såhär, vad heter det? Kannibals... Eh, ja, Mardi, Mardi Gras-känsla. Gras, mm. ja. är det nu någon gång, eller har det redan varit? Jag vet ja, faktiskt inte. Jag vet inte heller. Mm. Hallå ja. Hugo. <laughs> New Orleans. Du måste ju hålla Ja, jag borde veta. Ja. ja. Uh, jag tror att det har varit precis. Vad var det jag tänkte på? Mm, Sanna, du har ju precis, eh, eller precis precis, för några mm. månader sedan intervjuat eh, Sasha Gohard, mm. på tal om att hänga med folk från Chicago. Mm. Eh, snart kan man läsa det. Ja, det kan man göra. I en tidning nära dig. Ja. Uh, nästa vecka <gasps> kommer den, kommer den ut. Rodeos nya nummer. Ja, extremt va, kul. Va, kan du ge något litet liksom, smakprov på vad ni Ehm, ja, en av de grejerna vi pratade om som jag tyckte var mest intressant var att eh, vi pratade om det här med att det är mycket kvinnliga rappare från Chicago. Mm. Och då beskrev Sasha det lite som att eh, ja, det är det och alla de försöker stötta varandra och så vidare, men att det ibland överdrivs. Alltså Aha. hur nära de är varandra. Hon menar att så här, ja, men de stöttar varandra professionellt, men det är inte som att de är ett stort gäng som tillsammans är så här, nu ska vi ta över. Utan snarare... Ja, du menar att det överdrivs i medierna? Ja, ah, precis. Ah, okay. Att det liksom framställs som att de skulle vara någon sorts eget crew. litet crew, typ. Och så är det mm. absolut inte. Men att de så stöttar varandra, fast på ett mer professionellt plan. Mm. Men mm. Sasha berättade också att hon och Drees är kompisar på riktigt, så det är lite mysigt. Åh, vad härligt. Tänk ja. på det. Vad tror ni de gör? Vad tror ni de gör just nu? <laughs> Jag vet inte. <laughs> Sover, Sover kanske. De kanske sitter i samma soffa och typ skickar eh, sms till varandra eller någonting. Har mysigt, äter popcorn. Tror jag. Okej, okej. Jag tror det, ja. <laughs> ja du, någon gång så kanske vi kan uh, undersöka det mer. Men mm. Eh, missa inte att läsa den här intervjun. Nej, verkligen inte. Uh, plocka upp en, ett, ett uh, exemplar av tidningen Slime. Hugo, det här är ditt val. Precis. Det här är Milla och d från Bay Area och deras sång Wow, eller Wah, eller hur uttalar man det? Whoa, uh, whoa. Put my hand up on your hip, up on your hip. When you dip, I dip and dip. When you dip, I dip and twerk it on the yak stand, yak stand. Ass in hand, twerking on the yak stand, yak stand. Ass in hand, twerking on the yak stand. Oh, oh, oh. She make a nigga go. make a nigga hold up. Get a picture for the gram, she about to blow up. Bitch, the money ain't a thing, you should already know. Buying cases, that's a rock, I got money to blow. Think I'm in love with the way that she act on the pole. Indie dip it down low, then she hop on the toes. Say she wanna play like we fuckin', But baby, don't play when we fuckin'. Ass all the way up, face down to the ground. You a bad bitch now. Ass all the way up, face down to the ground. What you call that? Call that Yikes stand. Ass in hand, twerking on the yikes stand. Yikes stand. Ass in hand, twerking on the yikes stand. Oh, oh, oh, She make a nigga go. Oh, oh, oh. Now she getting tippy, just a little tipsy. Thinking I ain't mean it. Excited when she see me. The way she ride that dick, make a nigga wanna open up and slide that shit. But oh, whoa, I bet the pussy dope. Now let your nigga know. Keep it on the low low. We get in the shy session and back of the photo. What up? Ass all the way up. Face down to the ground. You a bad bitch now. Ass all the way up. Face down to the ground what you call that, call that Yikes stand Ass in there twerking on the yikes stand Yikes stand Ass in there twerking on the yikes stand oh, oh, oh. She make a nigga go put my hand up on your hip, up on your hip. When you dip, I dip, we dip. When you dip, I dip, we dip. I put my hand, I put my hand up on your hip, up on your hip. When you dip, I dip, we dip. When you dip, I dip, then twerk it on the nightstand. D-Mac, can you teach me how to yike? Hold on, girl, uh, you ain't doing it right. Put what? your hands on the floor, sway them hips left to right. Tick okay. tocking like a clock, got that booty looking right now. Roll it like a swisher. Got you all contorted, like we playing Twister. I'ma pump it in you, like you had an asthma attack. Got you flipping all around like an acrobat. Get it? Man, Ass and hand, twerking on the yikes! yikes! Man, Ass and hand, twerking on the yikes! Man. put my hand up on your hip, up on your hip. When you dip, I dip, we dip. When you dip, I dip, we dip. I put my hand, I put my hand up on your hip, up on your hip. When you dip, I dip, we dip. When you dip, I dip, then twerk it on the. What Det här var eh, Milla och D-Mac och eh, de, är, eh, de är liksom eh, en del av dem. De är någon sorts rappare som inte riktigt platsar i HBK i HBK som är liksom det coola stora Bay Area-gänget med IMSU och Sage Gemini och liknande. Mm. D-Mac eh, som ni hörde rappa sist är bror till Sage Gemini. Så taskigt att han inte får vara med. Ja, ändå. Men, men liksom. grejen är att, alltså, som jag uppfattade efter att ha kollat på alla YouTube-videos och liknande och följt dem på Twitter, så verkar det som att både Milla, DMAC och Indy, som vi hörde prata lite med DMAC, eh, är party först, dans tvåa och eh, sen som tredje grej så gör de lite musik som de kan dansa mm, till. Mm. party först, dans två och sen ja, partymusik som man kan dansa till. Ja, precis. För att, de har inte, ingen av dem har släppt så mycket låtar. Eh, alla låtar låter ganska likadant så här. Det är liksom mm. twerk och jike-låtar. Eh, Jiken är ju eh, det som killarna gör när tjejerna twerkar. Det är någon sorts eh, ah, okay. juckdansställning eh, mm. eh, mot en tjej som twerkar. Men ibland behöver det inte ens vara en tjej där. Man kan jucka i luften bara på ett snyggt sätt. Jag gillar det bättre nästan. Ja, precis. <laughs> <laughs> ja, men det, det känns så me lite meta. De sjunger ju om det i refrängen, typ så twerk it on the jike, stands Då är det Eh, att en kille står bara, så twerkar hon mot honom ungefär. Ja. Så de gör, de, de, de, helst vill de festa, eh, sen vill de dansa. Om det inte finns tillräckligt bra låtar så gör de låtar. Typ. Mm. Ändå ganska bra inställning mm. till livet <laughs> och musiken. Man kan också förstå kanske att de bara är liksom B-laget ja, precis, lite. Precis. Vad, vad, vad, säger du, Sanna? Vad tänker du när du hör det? Eh, jag älskar ju det här, men det här är ju typ som hissmusik för mig. Mm. Eller liksom så här easy listening, typ. Jag kan ju lyssna på det här hur som helst, när som helst typ. Okej. Okay. Men, men alltså så här att allting låter exakt likadant och det låter asbra typ. Mm. Alltså det är lite så här, jag brukar till exempel inte gilla att lyssna på musik när jag pluggar, men jag kan typ lyssna på det här för det blir någon sån så här monoton bakgrundsmatta. Ja, precis. Du, du störs, det, du blir liksom inte distraherad av så här ass up face down? Eh, Absolut inte. Nej, okay, okay. <laughs> Jag Sen tyckte det var väldigt kul, eh, hela deras, eh, vad de hade lånat från Freak Nasties, mm. The Dip. Ja. Väldigt, det, väldigt det, det, rolig throwback. De lär ju vara typ yngre än den låten. Det är också någon dans, det tillhör också det här. Ah. Liksom, att göra en dipp, typ. Mm. Freak Nastys uh, eh, Da Dip uh, kom 1996. Mm. Oj då. Uh, det är ganska länge sedan, 18 mm. år sedan. Ja, de mm. lär ju vara De typ, skulle kunna vara yngre än den låten. Det är jättekul. Men jag tycker att den där, den där raden, att jag har hört den i lite andra låtar ah. också, men jag kan inte riktigt komma på vad det är. Men den, den har fått en liten revival. Mm. Mm. Det är alltid aktuellt med någon slags rumpmusik kanske. Mm. Jag, jag tog med den här mycket för att jag tyckte att det skulle vara, alltså vi har spelat väldigt mycket musik som låter så här när vi blir Pep spelat ute. Mm. Och då har det varit typ I am Suicide Gemini, men de har börjat bli liksom kändisar som är lite större, som gör lite proffsigare musik på något mm. sätt. Och då är det bra att de här kidsen stippar in och gör. Yes, de, ja. de är liksom Sugar Plum Fairy till uh, Suicide Gemini's Mando Diao. Pratar du ett språk ingen av oss förstår. <laughs> <laughs> var en eh, låt som jag har fastnat för på senaste tiden. En, eh, en tjej från eh, Iran som bor i London som heter Tala, eller om man uttalar det på något annat sätt, jag vet inte. Det är några konstiga an som jag inte alls känner igen. Men den här låten heter The Duchess och är ascool tycker jag. Det här, är, det här är lite utanför det som ni brukar lyssna på. Mm. Mm. Jag, hör ja, jag har bara sånt här i en vänner-podden. <laughs> ja. Vad, vad, vad får du för känslor inuti när du hör, hör sån här musik? Jag tyckte det här var mysigt. Det är ändå beats lite grann. Det, ja, ja det känns mysigt. Det är, det är, inte gitarr. Nej, precis. Vi snackade här innan om, när, när jag nämnde till exempel Mando Diao, att det är, ni, vet, ni kan inte ens förstå det språket typ. Nej. Jag vet att det finns något som heter så, uh -huh. men... <laughs> Ja, nej. Ja, jag vet att jag länge blandade ihop dem med Manu Chao. Just det. Och på tal om det här, jag tycker att man ska så googla fram eh, en, en liten miniserie som jag och Hugo gjorde eh, på internet eh, för något år sedan. Mm. Där du, du berättar för mig om rock'n'roll. Yes. Det är väldigt, väldigt kul eftersom du är den jag känner som kan minnas någon rock i hela ja, världen. Så det är ju, det, hilarity ensues. Jag gjorde mitt bästa. <laughs> ja. um, och på tal om det, ni, ni, ni, har, ni hade någon slags rockrelaterad incident Ja. Mm. Eller? Eh, det var när vi åkte tåg ner till eh, Petri Guld så råkade vi hamna bredvid Jacke, rapparen Jacke. Och mm. han, eh, han hade ett musikquiz med mig och Sanna där vi fick tävla mot varandra. Och uh, varenda fråga var väl uppbyggd ungefär på att han sa en genre. <laughs> Eller vi fick välja en genre. Vi så välja, frågade han, ja. vilket är det vanligaste instrumentet inom techno? frågade han Sanna. Ja, ja jag svarade fel, tror jag. Jag vann nog. Ja, Hugo vann. Jag tror att jag kanske svarade dator. Mm. Men ja. det var synt. Ja, Okej. Okay. <laughs> Vilken konstig fråga. <laughs> ja, ja. Eh, det var väldigt kul i alla fall. Ja, eh, den här, om frågan om eh, vilka medlemmar som ingick i Beatles kom aldrig kom aldrig upp eller? Nej, precis. För det, det, vet jag är en av dina svåraste. Ja, men nu kan jag det. Nu är det Paul McCartney, eh, <laughs> Ringo Starr, George Harrison och eh, sen brukar jag alltid fastna på Elton John eller John Lennon. Men jag vet nu att det är John Lennon. Jag har liksom fått den här frågan för mycket ja, nej, men nej, eh, vi, ska inte, vi ska inte köra någon mer rock eh, idag. Du, jag lovar. Inget mer. Mm. Never been the type to tuck my tail and run. I mean Bad and bullets, all I know is dumb. I mean that. Shit stay popping on the block. I mean that. Every day somebody get shot. And I mean that. I ain't got time, boy, no. I mean I'm that. money and I'm looking for the hoe. I mean that. Being business, I ain't trying to kick it. I mean that. Every hustle on a meal ticket. I mean that. I don't trip on other people's problems. I mean that. Shit real, everybody got it. I mean that. Gotta stay focused on my goals. I mean that. Bitch, I love big bang roll, and I mean that. If I see her, you won't die behind your business. You keep her hard, but you go rhyme ass niggas. If I see you on top, you have your business. You keep a rod, but you go rhyme ass niggas. in ham, I mean that. Nigga about to have a room phone, I mean that. Sales in them chicken like a junk, and I mean that. If I can see up, you on top, you hate your business. You keep a roar, but you go rhyming ass niggas. If I can see up, you on top, you hate your business. You keep a roar, but you go rhyming Det här var Mouths on the Track med låten I mean that. Mm. Så himla, himla bra tycker jag. Va? Väldigt mycket throwback-känsla i den här. Vad är det för throwback som man hör? Alltså han eh, gör ju en shout-out till eh, eh Juvenile och Manny Fresh mm, eh, i låten. Det. Så det, alltså, det, det här skulle ju kunna eh, vara alltså. en gammal Juvenile-låt nästan. Mm. Eh, mm. och jag har ju egentligen som policy att jag hatar throwback, men jag har liksom börjat så här acceptera att jag också gillar throwback, om det är liksom throwback till någonting jag gillar. Det är mitten av 90-talet. Ja, ja, men typ, om det är throwback till någonting annat än typ så här boom bap, <laughs> helt enkelt. Okej, okay, okej. Okay. Och det var lite så reggae-throwback-känsla eh, i samplingen där också? Mm, som jag tror kommer från Shines uh, Bad Boys. Mm, okej, okay, okej. Okay. Mm. Ja. Annars är ju Mouse on the Track Hugos stora favorit, så jag har lite du har kidnappat hans artister där. <laughs> Det, det, känns som ett väldigt speciellt namn. Det känns som ett sånt här producentnamn. Ja, ja eh, precis. Mike Will Made It eller Men han fattade Young Shop ganska, on the Beat. Han mm. fattade ganska tidigt att Mouse var ett för dåligt namn bara kanske. Mm. Han har en jättebra så här, eh, vad heter det, han börjar alla sina produktioner med Mouse on the track. That, that make you jump back eller något sånt där som låter skitfett. Bra och han tag. Mm. har världens bästa, eh, vad heter det, adlib när han skriker That me, så fort han har lagt in sitt namn någonstans. <laughs> Mm. Man, man, på tal om det så kan man ju lyssna på ett, eh, ett lite äldre Vad blir det för rap-avsnitt där jag är med. Mm. Och där vi pratar om just uh, producent-tags mm. och liknande. Mm. Och sådana där små fill filler-grejer mm. som folk skriker. Mm. Mouse, uh. Mouse har i alla fall producerat jättemycket stora hits från Louisiana. Uh, han var liksom husproducent till Trill Ent som var Lil Boosie och eh, Webbys uh, skivbolag liksom, där mm. de jobbade och producerade alla deras hits typ. Men nu sitter de inne, eller? Nej, Nej Boosie är ute. Ut. Ah. Och Webby, det, vi får se vad som händer nu. Mm. Um, det ryktas att Mouse inte fick betalt och sådär, så han gör lite sologrejer nu och sånt. Okay. Jag älskar hans röst också. Mm, väldigt bra röst. Mm. Vad är det som är speciellt med den? Eh, väldigt, väldigt grov dialekt. Han drar inte tillbaka på den alls. Eh, det finns, eh, ni måste lyssna på mer av hans eh, låtar. För att det, det, han, han, är liksom, han är egentligen producent, men han har så mysig röst så att det gör inte så mycket att han inte rappar om så mycket viktiga saker eller något sånt där. Det är som om någon hade kört en låt på så riktigt grov Landskrona Ja. Eh, Kanske. Men alltså, jag älskar verkligen producenter som rappar fast att de typ är dåliga på att rappa. Ja. När de typ liksom ja. inte anstränger sig. Har du något mer exempel? Um, alltså, ja, jag tänker lite på Beat King. Ja, precis. Är ju lite så. Jag vet inte vem det är. Det är en Texas-rappare som är... Eh, Producent främst kanske. Ja. Mm. Han är typ... Den som han, har tröttnat på att rappare och åka in i finkan, som har fått ta tag i allting själv. <laughs> Exakt, det känns som att han säger roliga saker och så säger han dem eh, hårt liksom, så att det ska liksom bli mycket energi i det. Aj. För att han vet att han inte kommer kunna rappa så här snyggt eller något sånt. Så då bara säger han, han det skämt istället. Ja. Mm. ja, jag fattar. Vi har fått sitta med ditt sista låtval Hugo. Mm, också från Baton Rouge. Det här är uh, She Money, a.k.a. Passion från uh, duon Double Trouble med Terry Down. I'm on the top. You other bitches under. Ja, jag tänkte att du kanske inte skulle gilla den här så mycket, för att den var för stökig för dig. <laughs> jag, vill, jag vill ha min, min rap mjuk och luftig och slappig. Du gillar inte så mycket Nej, stök alltså? Jo, det kan jag göra. Ja. Men in, inte på en söndag. Nähä, okay. lite ont i huvudet. <laughs> för mig är det, det här, just nu lyssnar jag mycket på sån här stökig, ofärdig rap av unga rappare som inte, eh, ja. som inte har gjort sig så snyggt typ. Men det är bara energi och eh, attityd. Riktigt diskantiga syntljud ja. och... Jag älskar det här typ. skräniga, skrikiga, alltså jag tycker det är asbra. Inställningen till liksom hur man släpper en låt utan att maftra den och så vidare känns som att det typ eh, är lite likt eh, Chicago för några år sedan när det blev mm. liksom, när mm. Chief Keef och de slog igenom. Typ. Mm. Mm. Men de har gjort det lite, det har blivit mer och mer polerat, eller? Chicago har ju det, ja. definitivt. Ja. Och det här är ju det här är liksom inte ett nytt sound. Det här låter som en gammal Mouse-producerad låt från typ 2005 egentligen. Mm. Fast att det är en eh, tonåring från 2014 som har gjort den. Okej, okay, okej. Okay. Mm. Um, jag undrar vad en sån här riktig Dire Straits eh, ljudtekniker eh, person i någon Återigen, butik skulle säga det språk vi inte förstår. Nej. <laughs> Sorry. Drives, dies and lies. Y'all ain't fucking with my nigga. I ain't got time for the dumb shit. I wanna see it. and give me a sign that you want it. I, I wanna be there. She, she, she got that mm-hmm that come get it. That mm-hmm that come get it. She got that dinner served that come get it. Yeah, that mm-hmm that come get it. Why you tryna act like I ain't the heartache? came over here, better finish what we started. I can make your heart skip faster than the bed quicker. But what we finna do ain't for the lonely hearted. Yeah, see, I done seen a whole lot in my day. And when the morning comes, you go away. We both know like what it is. So in the meantime, we handle business. I ain't got time for the dumb shit. I wanna see it. You give me a sign that you want it. I, I wanna be there. She got that mm-hmm that come get it. That mm-hmm that come get it. She got that dinner, sir, that come get it. Yeah, that mm-hmm Vi har pratat mycket om städer här idag. Vad skulle ni placera det här någonstans? Eh, Vancouver. <laughs> va, va, va, varför säger du det? Ja, eh, därför det låter som en Drake-producent. Mm -hmm, mm -hmm. Vad skulle Kom. du gissa på? Ja. Sanna? Alltså jag vet faktiskt inte. Är, är det någon sorts remix eller? Nej. Det är det inte. Men det, alltså, det här är svårt tycker jag. För uh. det låter, som du sa, man, jag skulle nog också gissa på någon slags kanadensisk emo. Mm. Eh, <laughs> <laughs> men det är faktiskt din, din stan som står högst upp på din uh, besöka... Atlanta? Ja. Mm -hmm. uh, det här är Rome Fortune. Mm -hmm. ah. Och uh, producenten är Dan Deal. Oh, just det. En, en snubbe som vi ska riva av några låtar med här på slutet. <laughs> vad tyckte ni? Ja, men ja, bra lite för kanadensiskt för min smak. Inte, inte <laughs> så diskantigt och stökigt Nej. och äh, äsigt. Men äh, som sagt, han, han hänger ihop eh, med, med Young Thug eh, och gjorde hans äh, låt Stoner. Den gillar vi ju. Mm. Ja, jag tänkte oh att vi ska lyssna på en remix på den låten som jag tycker är ganska tuff. Mm. Vi får se vad ni tycker. Mm. <laughs> hey, this is stoner music, eh? Stoner! Stoner! I'm stoner, I'm stoner, I'm a I'm a I'm stoner, I'm stoner. I'm a I'm a stoner, stoner. i just put a 40 on my wrist just like a bus. I just put 10,000 on my bitch just like a bus. I just done what I said just like a boss. I said just like a boss. Just like a boss. Fuck a fuck wasn't Ooh, oh, I'm a cash shot on it. I'm high as hell, ain't got no satellites on it. I tell the bitch I feel like paper. I feel like paper. I feel like paper. I feel like paper. I feel like paper. I feel like paper. I feel like and M. now we pulling for försök i alla fall. Mm. Det är ändå rätt kul att ta Young Thug som är rätt eh, liksom spretig i sig själv mm. Eh, och göra ett beat som också känns ganska bananas. Mm. Eh, det här var Evian Christ som har mixat Young Thugs genombrottshit kan man väl ändå kalla det. Ja. Stoner. Mm. Vad, vad har ni för förhållande till Young Thug? Jag är kär i honom typ. Varför det? För att han är ett eh, kreativt geni. Mm. Alltså, Nej men alltså allting han gör nu, dels älskar jag att han är så extremt produktiv och allting han gör nu är jätte, jättebra. Mm. Och eh, jag längtar extremt mycket efter tre mixtapes som han har planerade. Ett med Gucci Mane, ett med Rich Homie Kwan och ett med Jackie. Oh. Mm. Var, var, var, var, i ligger liksom nyckeln till hans uh, geni? Hans röst och hans, eh, ja. alltså, hans eh, flow är ju inte lik någon annans för att han typ eh, gör precis vad han vill och det han vill är, är det går, det är inte, går inte förutse. Jag tar på sig klänning och ja. blir hög. Ja, och typ rappa. Mm. Mm. Det är som att han typ har hittat på ett, ett, till element till musik med sin röst, känns det som. Det är som att mm. han har hittat på musik, typ. Alltså Fett. någonting helt nytt. Liksom. Jag ja. älskar det. Han, han är ju som sagt vår nya, vår nya Drake. Nej, eh, det skulle jag definitivt nej, nej, nej, inte säga. De, de, har, de har ingenting med varandra att göra. Jag menar bara att i Jenny och vänner så, så känns Young Thug 2014 eh, som Drake gjorde för 2013. Okay. Han dyker upp i varje avsnitt. Ja, jag förstår. <laughs> Petter borde egentligen vara här, för han har ju ridit Young Thug i åratal. Det är faktiskt sant. Mm. det här är sista snacket mm. Eh, innan den här podden är slut. Vad, har ni, vad ser ni fram emot musikmässigt? Uh, Ja, förutom de här tre mixtapesen mm. som jag längtar extremt mycket efter så ser jag väldigt mycket fram emot att uh, Sasha Gohard ska släppa en låt tillsammans med Plice. Mm. mm. Som ju en känns som ett riktigt sjukt samarbete. och det ska bli jävligt spännande att se hur det blir. Om det blir en så här, ja, vad det blir för tema. Jag tror kanske inte att det blir en sexlåt. Nej. Men kan vi får Plice väl se. hålla sig från att Ja, ja han, han, kan göra mycket annat också, men det är ju sexlåtarna han gör. Jag kommer nog läsa in sexgrejen ändå, ja, vad han säger. <laughs> <laughs> <laughs> ah, okay, okay. Mm. Uh, jag ser fram emot IMSUs skiva också, hoppas att den är mm. bra. Mm. Den kommer snart. Cool. Uh, man kan höra vad blir det för rap såklart. Mm. Uh, regelbundet, numera kör ni live. Ja. På Radio Precis. Hur känns det? Det är jätteskoj. Ja, det känns lyxigt att vara där och liksom allting är snyggt fixat. Och, ja, det, det, känns, det funkar bra att köra live också, vi är inte vana vid det i förväg. Man kan, alltså, man kan alltså gå och titta på er när ni står i den här mm. fina mm. lilla glasburen. Ni sitter precis i, i en bur. Liksom. Uh, måndagar, mm. eller i alla fall måndag den, vad blir det nu? Eh, måndag när det här släpps förmodligen då, ja. den 14 och sen 21 och 28 april är vi där också och sänder mellan 19 och 20. Precis, Kul. det kommer nog fortsätta varannan måndag ungefär under våren. Mm. Nice. Mm. Uh, vad var den största skillnaden med att göra så Jenny och vänner gästande? Och vad blir det för rap? Vad, när vad, gör, vad är skillnaden på våra poddar egentligen? När man gör vad blir det för rap får man bestämma allting. <laughs> jag, tror, jag tror vi snackar lite längre typ, om eh, alla låtar kanske, jag vet inte. I eran ja. podcast. Mm. Det var ganska babbligt idag också, vi hinner bara mm. spela åtta låtar. Ja, det var väldigt kul att vara med. <laughs> Faktiskt. Eh, Dandil, vår lilla liksom, vårt lilla hattrick eh, med producenten mm. Dandil eh, avslutar vi här med August Alsina och oh. Fabulous, en mm, annan kille fabulous. du varit kär i. Ja. Jag älskar August Alsina. Många år. <laughs> <laughs> kan du inte visa på Fabulous eh, signatur eh, tag, ljud? <laughs> Nej. jo. Kom igen nu. Du kan inte bara droppa den på mig sådär. Nej, nej, nej, jag vägrar. Hugo. Jag kan inte. Jag älskar däremot August Alsina. Ja. Mm. säkert. Jag låter din mick ligga Ja, jag passar. <laughs> Hej då allihopa. Hej då. And I pray nobody come and try to take it away. Cause I'm just out here doing what I gotta do. Cause all these fucking bills are due. And I see all this money to make. So, girl, you know that I ain't judging you. Go and get your money. Go and get your money. Go and get your money. Baby, I salute. Go and get your money. tricking the violence. Come on, it's making it happen. Girl, I love seeing your back bend. They cashing out and you cashing. They going broke and you working. Back broke when you twerking. I know how hard this shit can be when income is uncertain. Hustling just to make a way. Know you're thinking, damn, I hope somebody spent some money today. And I pray nobody come and try to take it away just out here doing what I gotta do. Cause all these fucking bills are due. And I see all this money to make. So, girl, you know that I ain't judging you. Go and get your money. Yeah. Go and get your money. Yeah. Go and get your money. Baby, I salute. Slow soul. Go and get your money. August, what's up, boy? Go and get your money. Let's go on and get this go money. get your money. Hey. That money, girl, it's yours. Spend that money, girl, it's yours. Hey. Work hard for it, it's yours. Work that body, baby, it's yours. together, we shine together. Show the single folks how to double. Two wrongs don't make it right, but two strongs make a power couple. And our trouble is small talkers, talking down on the big spenders. But the winners focus on the win, and sore losers focus on the winners. Stacked up, shorty, stacked up, shorty. And if I ever need it, she to back up for me. Blacked up, Fari, his and her Sadies. No hoes to the house just the first lady. So go on, get your money. Get it. Don't let nobody stop that. Get it. Even if you gotta pop that. Get it. We do it big and know together we about do bigger. My little mama hustle so harder than a lot of you niggas. Go and get your money. Go and get your money. Go and get your money, baby. I salute. Go and get your money. Go and get your money. Go and get your money, make that money, girl. It's yours. Spend that money, girl. It's yours. You work hard for it. It's